بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد tukiendelea na sharh ya kitabu cha Ta'dhimu Salah mlango mwingine ambao Sheikh ameuleta ni kwa baada ya kutaja wakati wa sala ni asila baina salah wa ru'yatu wa ru'yatullah jalla jalaluhu sila ni yani um, yani connection between salah na kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Sheikh anasema inna tamam minna wa akmal na'im ahli aljanna. Tamamul minna wa akmal na'im ahli aljanna. Neema kubwa ambayo watu wa janna watapewa ni kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala dhil jalali wal jamal. Bahjat qulubihim wa qurratu uyunihim. Ni kitu inafurahisha moyo na macho kuona na itakuwa ni yani kitu kubwa sana watu watapewa baada ya kuingiza janna Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia bado kuna kitu na nataka kuwapatia wataanza kuuliza ni nini ingine tuna, tunapewa baada ya neema yote ama bayadta wujuhana ama thaqalta mawazinana umetufurahisha ukatupatia nuru kwa uso zetu ukazidisha amali yetu katika mizani ukatuingiza janna alafu anasema yani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala na kuna hadith katika Muslim hadith ya Suhaib radhiyallahu anhu kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alisema idha dakhala ahlul janna aljanna watu wa janna wakiingia janna qal yaqulu Allah Allah atasema subhanahu wa ta'ala turiduna shay'an azidukum mnataka kitu niwazidishie fayaqulun wataanza kujiuliza alam tubayid wujuhana, je hujatufanya uso zetu zikang'aa na zikakuwa nyeupe? Alam tudkhilna aljanna, je Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala umetuingiza janna watunjina minan nar, na umetuepusha na moto wa jahannam. Qal fayakshifu alhijab, Allah anatoa ile hijab ambayo ameiweka ambayo hakuna mtu anaweza muona. Fama fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min nadhr ila rabbihim azza wa jalla Hawajawahi kupewa watu wa janna kitu kubwa kama wao kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. So baina ru'yatullah baina ru'yatullah was salah sila baina ya kumuona Allah na hii na sala ambayo tunaswali iko na connection. Faman kana min ahli sala ambaye atakuwa na swali fahuwa hariyun bihadha al-min basi yeye ndiyo bora zaidi amuone Allah Subhanahu wa Ta'ala.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 an anasema kunna julusan inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam idha nadhara ila al-qamar kunna julusan inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam tulikuwa tumekaa rasul sallallahu alayhi wasallam yani idh nadhara ila al-qamar layla al-Badr akaangalia juu mwezi usiku ambao mwezi uko wazi akasema amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar akawaambia nyinyi mtamuona Allah subhanahu wa ta'ala kama vile mnaona hii mwezi la tudhamuna fi ru'yatihi hamtasukumana ati mnataka kuona kama vile mfano watu ni wengi wanataka kuona kitu wanasukumana kila mtu anainua kichwa la kila mtu atamuona kama vile mnaona mwezi nyote bila shida yoyote. Mtu ako Kenya, mtu ako nchi nyingine, wote wanaona hiyo mwezi. Fa in istata'tum, Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema mkiweza alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha faf'alu. Mkiweza msipoteze swala kabla jua kuchomoza na jua kuzama, basi mfanye, yani asr na fajr. Na hapa ndio hiyo connection between kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anahifadhi hizi swala zote na hasatan salatu ya asr na swala ya fajr Allah subhanahu wa ta'ala atampatia neema ya kumuona uso wake thumma qaraa kisha Jarir akasoma Jarir eh, Abdullah Abd kisha Jarir bin Abdullah akasoma uh, wasabbih bihamdi rabbik na msabihi Allah qabla tului shams kabla ya ku, jua kutoka na wa kabla ghurubiha na kabla ya kuzama kwa hivyo hii hadithi inaonyesha kwamba kuhifadhi sala iko na connection between Allah subhanahu kumuona Allah subhanahu wa ta'ala na salam Ibn Rajab al-Hanbali anasema yani waqad qila fi munasabati al-amr bil muhafadha ala hatayn salah yani ilisemekana katika munasaba ya kuhifadhi hizi sala mbili dhikru arru'ya yani maana ya rasul kutaja hizi swala mbili na kutaja ru'ya ni kwamba ziko na ziko na sila connection na kwamba baada atakayezihifadhi atamuona ata Allah subhanahu wa ta'ala yani Ibn Rajab ametaja hii katika Fathul Bari kwa sababu pia yako na sharh ya Fathul Bari na walip, masahaba waliposikia hii kwamba watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kama vile wanamuona wanaona mwezi na hawatapata shida ya kuona walifurahi sana na wakaanza kung'ang'ana kufanya ibada muhimu ili waingie janna kwa hivyo hii ni ishara muhimu ya Muislamu ambaye anafaa ahifadhi eh, sala na Allah subhanahu wa eh, Rasul sallallahu alayhi wasallam katika yani hadith ambayo imepokelewa na Imam An-Nasa'i أن عطاء بن سائب عطاء بن سائب أن أبيه عطاء بن سائب من بقيك وبباك الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سمع يعني أنا سمع كم بباك أنا سمع كم صلى بنا عمار بن ياسر صلاة أنا سمع عمار بن ياسر أن تصليش صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أج... أو أو جزت الصلاة يعني مبنا كنن مبنغوز الصلاة لسالي صلاة خفيف سنة Amma ala dhalika akasema faqad da'awtu fiha bida'watin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam akasema nimeomba dua ambayo nilimsikia Rasul sallallahu alayhi wasallam yani falamma qama tabi'ahu rajul min alqawm Amar bin Yasir alipoambia hivi aliamka akaenda mtu akamfuata yani akamuliza ni dua gani kisha akamwambia ni hii dua Allahumma bi'ilmika al-ghaib ewe Allah kwa ilmu yako ya mambo sisi hatuyajui, wewe ndio peke yake unajua. Wa qudratika ala alkhalq, na nguvu yako kwa viumbe vyako. Ahyini ma alimta alhayat khairan li, niweke hai madama kuwa hai ni khairi kwangu. Watawafani idha alim wafatan khairan li, na unichukue na unifishe kama kufa ni khair kwangu. Allahumma wa as'aluka khashiyatak fil ghaib wa shahada. Allah nakuomba unipatie khashia kuogopa we Allah nikiwa peke yangu na nikiwa mbele ya watu wa as'aluka kalimata alhaq fi ridha walghadab nakuuliza na kuuliza niseme mema katika wakati niko na furaha na wakati nimekasirika wa as'aluka alqasd fi alfaqr wa ghina wa as'aluka na'iman la yanfad na nakuuliza neema yani ambayo iishi wa asaluka qurrata ainin la tanqati nipatie kitu inanifurahisha ambayo haishi ya mema wa asaluka ridha ba'da alqadha ya Allah nijalie niridhie mambo ambayo umenikadiria juu yangu wa as'aluka barda al-aish ba'da al-maut na kuuliza niishi kwa mema na baada ya kufa wa as'aluka ladha an-nadhar ila wajhik na hii ndio muhimu ambayo tunaangalia hapa na nakuomba utamu wa kuangalia uso wako wa shauq ila liqa'ik na nikuwe na shauq na hamu sana kukutana na wewe fi ghairi dharra'in mudhirra wala fitnatin mudhilla nisikwe katika madhara ambayo inadhuru ama fitna ambayo inapoteza Allahumma zayyinna bizinatil iman Allah tupambe na mapambo ya iman waj'alna hudatal muhtadin na utujalie sisi tumeongoka na tunaongoza wengine kwa hivyo manna Allah alaina ajma'in bimuhafadha ala salah Allah tujalie tumenye kuhifadhi salah wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an nadhar ila wajhihi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie neema ya kumwangalia wa shauq ila liqa'ihi na kupata ile tamhamu zaidi ya kuonana naye Allah subhanahu wa ta'ala آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kuna tambih kidogo ambayo ningependa kuwapatia ikhwat al-iman kwamba aya ya ujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira ni kwamba uso zitakuwa zinang'aa, wujuhun idhin nadhira, uso zinang'aa zikiwa na furaha. Kwa nini? Ila rabbiha nadhira, zikiwa zinamwangalia Allah subhanahu wa ta'ala. So waumini siku ya Kiyama wakiingia janna watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ni masaili ambayo maulama wameiongelea zaidi na ambaye atasoma katika masaili za tauhid na aqida atapata maulama wameongea zaidi, lakini bitakid ni kwamba kila mtu ambaye atakayeingia janna atamuona Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna neema kubwa kuliko neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala tanbihi ya pili ni kwamba sala kwa wakati wake ni wajib na imam uh, baadhi ya mashaikh ambao ni muasirin kama Sheikh Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'a Sheikh Uthaymeen aliulizwa unaonaje mtu ambaye anapoteza swala haswali kwa wakati wake akasema huyu mtu yukhsha alayhi yani anaogopewa sana kwa kut, yani, kwa sababu anaweza kuwa katika hukumu ya tariku sala na pia huyo mtu hiyo sala amepoteza hata asilipe kwa sababu hata akiswali swala ngapi atalipa na ni wajibu kwake afanye tauba na akithirisha amali saleh laalla Allah atamkubalia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh